Književnost u Eteru. Lijep pozdrav svim slušateljima Radija Pratite emisiju Književnost u Eteru, u kojoj razgovaramo o dječjoj književnosti. I ne samo o njoj. Danas je naš gost, vinkovački pisac, autor brojnih knjiga za djecu i mladež, ali i glazbenik Vladimir Bakarić. U emisiji Književnost u Eteru pozdravljam Vinkovačkog dječjeg pisca i glazbenika Vladimira Bakarića. Dobro nam došli. Ne, hvala, poštovanje vama, pozdrav slušateljima i vašem radiju. E, na samom početku, e, moram pitati, e, jel postoji problem imena? Ili je to neka koincidencija? Ili nije slučajnost? E, slučajnost je u tom smislu što se mojim roditeljima sviđalo ime Vlado i oni su rekli Vlado ali su oni tamo upisali Vladimir, ja sam ostao Vladimir, bio je taj nekakav političar, tako da ovaj, ne znam, ono, e, ima problem jedino što kad me ukucate na ovaj, Google, onda vam izbaci hrpu ovaj, njegovih tih, ne znam šta je on sve radio, ali ovaj, nekih drugih problema ne, bar mislim da ne, ili ako je bilo, ja ih ne znam. Ma nije to problem, znate, ovaj, mladi sva sreća ne znaju ko je on bio, tako da ovaj, gdje god dođem nije problem i ovaj, uvijek se znam zezat kad neko ovaj, E, pita za tog jel, političara dotičnog, onda kažem ja vi ste jako stari kad znate ko je on, onda onako bude zanimljivo. Pitanje o kako inženjer prometnih znanosti e, odluči postati dječji pisac? Pa vrlo slučajno, dakle ja sam ono u osnovnoj školi i kasnije u srednjoj pogotovo e, uvijek dobijao te neke petice iz tih školskih zadačnica, jel, to su bili uglavnom sastavi manjeg, jel, ovaj, obima i ono, kao išlo mi je to, jel? I to je onako uvijek anegdota, jel? Bilo je uh, uvijek pitanje, ono, cilj je bio čitat pred razredom svoj rad. E, to sam ja ono jako volio i eto imao sam sreće da mi se to događalo dosta puta. Ali samo pisanje je došlo vrlo slučajno. Moj ujak pokojni, nažalost, kojeg sam ja jako cijenio volio, je napisao jednu, jedan roman western, mislim Slavonac je napisao western, ali zaista sa podacima, on je bio biolog i gljivari, da ne pričam sad, i on je to uvezao onako kao diplomski rad, to se meni svidjelo, ja sam imao jednu ideju koja se meni vrtila u glavi dugo, ovaj, i onda biti me on potako da pokušam i sam to. I ja sam isto apsolutno jednako napisao to, uvezao kao diplomski, ostavio i cilj je bio da to jednog dana možda moja kćer pročita, Ovaj, međutim, to je došlo u ruke e, profesora književnosti e, koji je to pročitao, odnio u maticu, tamo je to još nekoliko profesora pročitalo i onda su jedan dan me nazvali i rekli, e, ovo je dobro, mi ćemo tebi to objaviti. Ja sam onako ostao, paf. E, ovaj, i taj roman je izašao, e, možda je zanimljivo reći, ja sam u međuvremenu napisao još jedan i kako je bila prilika da se to objavi, onda sam ta oba dva strpao u, u jednu knjigu dakle nešto poslije ponoći i tragom staklene mape, iako me urednik tada molio da to razdvojimo i kasnije se razdvojila ta knjiga, ali ovaj, ja to nisam htio jer sam mislio da nikad više neću imati priliku nešto objaviti, pa mi je bio cilj ono da, da odmah sve ja to objavim. I ovaj, naravno, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću to raditi danas, ali taj roman je jako dobro prošao, roman ili zapravo eh, teoretičari književnosti se bilo je tu šta je to, obzirom da su dva kraća romana, nisu pripovjetke, nije zbirka. U, krajnjem slučaju nebitno je kako to nazvati, je jako dobro prošla i ovaj, imala je dva izdanja te godine, što je za naše uvjete velika stvar. I onda sam dobio odmah nakon toga ponudu ugovor za novu knjigu i eto tako danas plivam tim vodama još uvijek. Odakle odraslo muškarcu e, želja pisati za malu djecu? Pa, ja ne pišem samo za malu djecu, jer ovaj, imam ja knjiga eh, i za mlade. Dakle, ono, jel, književno za djecu i mlade, dakle, to su nekakva, tinejdžerska dob. Eh, čak jedna knjiga nije ušla u nekakvu u, nekakvu, nekakav pregled tineđerske književnosti jer su smatrali da je čak za odrasle, iako ja nemam, na, zapravo jesam napisao jednu knjigu, možda se može nazvati za odrasle, ali možda ćemo o tom kasnije. Uh, uh, ideja je zaista bila, dakle, uh, knjigu za djecu, za kćer, jer sam primijetio da je dosta knjiga koje e, djeci eventualno nisu zanimljive i onda sam ja htio napisati knjigu u kojoj će radnja teći brzo, opisa će biti toliko koliko je potrebno da, da radnja funkcionira onako kako treba funkcionirati, ovaj, i da to onako bude, da oni sad ne moraju preskakati dvije, tri, pet stranica uh, i kažem, kad sam napisao tu prvu, onda mi se to svidjelo i zaista još uvijek nemam apsolutno nikakvu želju napisati nešto za odrasle. uh Eto, to je e, jedni smatraju da su djeca najzahtjevniji E, čitatelji, drugi ipak misle da je lakše pisati za djecu. Koji je vaš stav? Pa ja mislim da je jednako teško pisati za odrasle i za djecu. E, stvar je vjerojatno onoga šta ko nosi u sebi i šta, šta je to što ga e, pokreće uopće za, za nekakvo pisanje. Tako da, klinci su tu, ja mislim, za razliku od odraslih, puno iskreniji i, i, i puno mislim da bolje znaju proživjeti tu nekakvu priču ako im se svidi, jel? Ali isto tako će vam hladno u lice reći da im se to ne sviđa ili da im to nije ovaj dobro, ako im nije dobro, ako im nije zanimljivo. Tako da ovaj odrasli više kompliciraju, djeca su izravnija, iskrenija, e sad, šta je teže, stvarno ne bi ulazio u to jer mislim da e, nije lako napisati bilo šta, tako da pogotovo ako to ide na nekih 100-200 stranica, e, treba tu priču držat, e, da to sve ostane kako treba i tako dalje, ali dobro, to su sad neke ono stvari koje se s vremenom i nauče. E, ne znam, ne, nemam neko tu, zaista mislim da je, da je e, pisanje nešto što ili imaš ili nemaš, a neke stvari se s vremenom nauče. Sjećate li se knjiga iz djetinstva koje su ostavile na vas se duboki trak? Da, da, naravno, naravno. Šta je to bilo? E, moj omiljeni pisac za djecu i mlade, za djecu je Mato Lovrka. Dakle, ono, jel, družba Perek, Vržice, Vlak u snijegu, to su bile ono, nezaboravne knjige, ne znam, e, dragombrodskog Tragom Brodskog dnevnika, Milivoj Matošec, pa ne znam, bilo je tu dosta pisaca, ja sam onako kao mali, pa mogu reći da sam volio, ne znam, uvijek je to onako, čitaš koliko stigneš, e, u lektiri onom što moraš, nešto ti se svidi, nešto ne, ali ovaj, naravno da su ti pisci e, iz djetinstva prvi pisci, jel, ostavili trag. Mm, koji književni žanr sad kao već odrastao čovjek preferirate i sad omiljeni pisci? što sad čitate? Pa ja nemam, nemam nešto određeno. Da vam pravo kažem, ja i dalje čitam dječje pise. E, nemam nešto određeno, naravno vrijeme i obaveze nam diktiraju jako puno toga, ja sam sebi možda i previše toga stavio na leđa i što mogu i što ne mogu, ali ja nekako stižem sve to, e, tako da moram priznati, ono neću ovaj, lagat, e, ne stignem pročitati puno toga što bi želio, ali ovaj, mi, mi pisci za mlade i djecu između sebe se svi poznamo sa raznih tih ovaj, festivala, druženja. I onda ovaj, jedni drugima u biti eh, znamo slat kad imamo nove knjige, tako da vrlo mi je eh, drago i volim pročitati, ne znam, novu knjigu, ne znam, Ratka Bjelčića, Silvije Šesto i tako dalje, da ne nabrajam. Mislim da imamo jako dobrih pisaca, mojih prijatelja i prijateljica, jel? I mislim da je naša dječja književnost na vrlo visokom kvalitetnom ovaj rangu stupnju kako god to nazvati ali mislim da medijski i, i, i, i sad taj dio školstva i svega nije dovoljno zastupljena koliko bi mogla biti mislim da ovaj bez ikakvog e, pocijenjivanja ili nešto, e, mislim da e, se djecu tjera na neki način, jel? da čitaju neke stvari koje možda i u odnosu i usporedbi tu ne mislim na sebe, jel? na nekak, neke naše pisce možda i nemaju mjesta u, tom nekom školskom programu. Na, na tragu ovoga kako biste ocijenili kulturu čitanja, općenito kod Hrvata i kod djece i mladih? Ma znate šta, ja gdje god dođem na bilo kakve književne susrete, uh, uvijek je neizostavno pitanje da li se danas manje čita internet, Facebook i tako dalje. Ja apsolutno stojim iza toga i tvrdim da ne. Uh, nikada nikada se nije uh, čitalo u nekakvom stopostotnom ovaj, ajmo reći ovaj, Eh, postotku učenika, jel? Eh, uvijek su bili oni koji su čitali i oni koji nisu čitali ili su čitali neki više, neki manje, eh, tako i danas. Dakle, vi imate na internetu i elektronske knjige što nije nešto loše, ja osobno ne volim to i jednu svoju knjigu nisam dao da se ovaj, čita u elektronskom. Knjiga je, nju i diraš i gledaš i ima svoj miris i sve to skupa ja sam ono old school, tako da držim se toga, ali ovaj, mislim da je što se toga tiče, uh, čitanje je eh, uvijek isto, dakle uh, ono što sam malo prije rekao, ima oni koji čitaju, oni koji ne, to argumentirano mogu reći, dakle obišao sam jako puno škola, družio se s jako puno djece, bilo je raznih situacija, bilo je ono klinaca koji su toliko bili načitani, toliko znali da ono ja sam se zaista oduševio i ovaj zato ali ne sad da su oni čitali jel, nešto moje pa ono e, dolazim ja jel pa sad moraju nego zaista su čitali i druge ono pisce i razgovarali smo o svemu tako da mislim da to apsolutno nema, nema ovaj mjesta takvoj priči, dakle sve to može zajedno i internet i, i, i, Facebook i knjiga i pa moguće za, za, za današnje generacije možda bi oni više se krenuti tim tehnologijama. E, ako bi ono konkretnije sad popričali o, o knjigama koje ste do sada već e, izdali, a mhm. ima ih 16 ako se ne varam. Da. Za one koji nisu čitali E, možete li nama rasvijetliti teme, nekoliko naslova? Kod mene ima svega. Dakle, e, ja pišem po principu e, da ono što, za sad je bar tako, jel? Da ono što ne moram izmišljati, ja ne izmišljam. dakle, uvijek u svakoj knjizi su neki stvarni likovi, mjesta, pejsaži, gradovi, ulice su uvijek stvarni. I onda u to sve ubacim nekakvu ovaj, izmišljenu priču. Kako ta priča nastaje, jako je teško i meni reći, ona jednostavno nastane u glavi kao jedna rečenica, kao pet rečenica, kasnije se oko nje, oko, tog kostura, jel, gradi nekakva priča koja eh, u samom procesu pisanja se zna izmijeniti, eh, dođu nekakve druge ideje i tako dalje, inspiracije mi nikad još do sad nije nedostajalo, dakle i dan danas, evo sad imam tri knjige u glavi, ono, jel, onako u nekakvom kosturu, a ovaj, teme su ono od, eh, ne znam, krimi priče za djecu, za mlade, ljubav naravno neizostavna, ne znam, avanturističke, ima zaista svega. Od recimo evo, ta prva nešto poslije ponoći, ona je ne znam, avanturistička, ja bi to tako nazvao, jel, ne znam, recimo, nedovršena duga je jedna onako dublja priča, gdje je upletena i nekakva droga i svašta tu ima. U biti sve su to teme koje nas okružuju i s kojima se mladi susreću. Nisam pisao nikakve bajke, basne, dakle sve ono što djeca pročitaju u mojim knjigama doživljavaju u stvarnom životu neke stvari ono super, a neke stvari nažalost. E, dobitnik ste nekoliko nagrada, možemo reći brojnih. Je, <laughs> je. Među njima bih izdvojila za najbolji dječji roman. Je. 2006. U, dobro. šeste, sedme, da. E, dobro. E, malo o, tome što, pa, što za, e. općenito za, pa bilo kojeg pisca znači dobiti nagradu Mate Lovraka, dječeg pisca. Jel? Pa gledajte, kad vam je Mato Lovrak omiljeni pisac i da me neko pitao da li postoji išta što bi u životu volio dobiti, ovaj, naravno da bi to bila nagrada Mato Lovrak, evo ja sam imao sreću to dobiti, tu nagradu. Bilo je tih nagrada jako puno, ali ovaj, vjerujte mi, eh, ovo zaista nije fraza, Eh, jako puno sam imao književnih susreta, jako puno djece sreo, to je ono u tisućama se može brojati, vjerojatno kad bi i ono nabrojali koliko je djece jel bilo u, nekakvim tim druženjima, eh, nema veće nagrade nego kad vam dijete dođe i kaže znate šta, vi ste moj omiljeni pisac, a vaša knjiga je moja omiljena knjiga i onda se ja vratim eh, meni je Mato Lovrak bio omiljeni pisac i najdraža knjiga družba Perek Vržice i sad sam ja to nekom Mislim, nevjerojatno. Dakle, to je ono nešto što, se ne može platiti nikakvim novcima, plaketama, medaljama, ne znam. Ako smo dakle, kod novaca. Da. Jel se može od književnosti živjeti? Ne. <laughs> ne, nažalost ne može jer da može, ja ne bi bio tu gdje, smo, gdje sam sad jer bi vjerojatno se bavio samo tim i, i mislim da bi to sve skupa bilo i bolje i, i produktivnije Eh, jer bi imao puno više vremena i posvetit se eh, pojedinoj knjizi i tako dalje. Eh, vjerojatno, kad bi sad neke svoje radove pročitao da bi puno toga možda mijenjao, nešto ne bi naravno, ali bi u svakom slučaju volio i živio od toga E, jako je to se srozalo unazad deseta godina, znači e, nekakvi novci ako pričamo o njima od prve knjige koje sam, koje sam zaradio pa do danas to je nešto što je gotovo nemjerljivo. Dakle, danas je pisanje hobi, definitivno hobi. E, ja znam jednog jedinog pisca koji zaista živi od, od, od pisanja, to je Miro Gavran tu pričamo o e, književnicima za djecu, za odrasle, ne znam, zaista, jel on piše razne stvari, ali tu je sasvim druga priča, to su, to je kazalište, to je, to su tantijemi od predstava i tako dalje. Ovaj, a mi svi ostali mislim da uz, samo od književnosti jako teško. nismo još na nivou Harry Pottera. E, to je, to je, to je nažalost naša stvarnost, ali možda se promijeni jednog dana. Nika zatvori vrata za sobom, totalno zbunjena svim što se upravo dogodilo. Ništa joj nije bilo jasno. Nije mislila da je nešto loše napravila. Samo je željela pomoći. I razrednici da se izvuče iz te situacije u koju se bezrazložno dovela, ali i Andreju. Ali napravila je sasvim suprotno. I sad je osim neopravdanog sata još visi odlazak od pedagoginje, psihologinje, a možda i ravnatelja. Upravo je to nešto što niko nije volio. Odlazak od ravnatelja za sobom povlačio je slušanje njegovih predavanja i obavezan dolazak roditelja u školu. E, to je bilo ono najgore, jer su roditelji to smatrali kao nečim jako, jako lošim. Zamisli, išla je na razgovor kod ravnatelja, muš mislit Ali poznavajući svoje, već je vidjela kako kod kuće nastaje sveopća drama, kako je najgora, propalitet i kako će završiti ko zna kako i ko zna gdje. E, kad imate književne susrete sa djecom, jel čitate? Ne. Ne, ja ne čitam. Ovaj, uh, obično to bude da oni pripreme da neko od djece čita, tako da to je meni jako zanimljivo, jer ovaj, pošto ja ne čitam svoje knjige, jel, onda kad čujete da neko pročita nešto što ste napisali prije deset godina i onako stane mislim, pa čuće čuče sam stvarno ja ovo napisao, jer sad to sve zvuči onako, jel, drugačije. I onda mi je, baš, baš mi je to onako nešto što volim, jel, kad, ovaj, e, nije to nekakva sad ono, ne znam, ego ili ne znam šta, nego, nego mi je onako interesantno kako oni to proživljavaju i onda kroz njihovo čitanje meni to izgleda onako sasvim drugačije. To mi je onako baš dobro, baš mi se sviđa to. Naravno, tu moramo spomenuti da niste poznati samo kao dječji pisac, nego još i glazbenik, kao frontman grupe Karambol. Karambol. Tako da. <laughs> Karambol kalambur. Meni uvijek to je. <laughs> da. Pa, pitanje je sad, o, pretpostavljam da se glazbom bavite isto toliko koliko i književnošću, ili? Pa da, Prvo je bila glazba? Mm, teško je, da, glazba je bila prvo, to je definitivno, jer ovaj... Karambol je počeo još negdje 78. Dakle, bili smo jako mali, ma, jel, ali smo imali ono velike želje i ideje. Ovaj, kad nisam ono ni u snu mislio da ću jednog dana pisat, to su dvije stvari koje ja jako teško odvajam i e, koliko volim književnost, toliko volim i glazbu, što stvarati, što slušati. Ovaj, da, to je evo, jedan band koji eto, postoji neko vrijeme, nemamo nekakvih posebnih ambicija, radimo ono što nam se sviđa, e, snimimo to kad možemo, sviramo gdje možemo, kad možemo, svi mi radimo nekakve druge stvari. I eto, ako se uz to sve još i to i nekom drugom svidi, on super. A ako ne, mi onako kvalitetno provodimo slobodno vrijeme kad, kad ga imamo, Ovaj, tako da, to je nešto što će čim ću se vjerojatno baviti uvijek na neki način, više ili manje, ali to je ono što ja nikad ne mogu tvoji, Dakle, nogomet, glazba i e, književnost, to su moje tri velike ljubavi. Što se tiče jel, nekakvog slobodnog vremena ili onoga van ovog posla koji moram raditi. Autor ste većine pjesama Tekstova, tekstova uglavnom, mhm. da, većinu. Tekstova i glazbe. E, tekstova, većinu, a glazbe dio. Ovaj, I ostali, jel, svi zajedno radimo aranžmane, tako da, ovaj, da, imam nekakve tekstove. To je čak i objavljeno. To je gospodin Goran Rem objavio u jednoj zbirci, mislim, meni bilo ono, ali evo, on je to smatrao da je to ok da se objavi, to naravno nije poezija, to je rock tekst i Eto, meni je drago da je to zabilježeno i u negdje na papiru, jel? Ali ovaj, puno to bolje zvuči kad se odsvira i odpjeva E, teme su pjesama uobičajene za rok, onako so, socijalna pa da, da, da, parodija života, pa smrti, da, evo sad, ljubavi. da, napisali smo i ljubavnu pjesmu, evo zadnja, zadnji singl koji je izašao u Atra, to je baš onako prava ljubavna pjesma, posvećena ovaj, baš osobi koja postoji, tako da ovaj, čisti ljubavni tekst, a ostalo je ono ima svega stvarno, ono, otprilike isto ovaj, teme su sve ono što nas okružuje, tišti, veseli, boli. Koje su očekivanja od samog sebe? Pa ja ću se baviti svim ovim dok god budem mogao i dok god me to bude veselilo. Mislim, nisam ni u poziciji, ni u mogućnosti, ni sva sreća. Ne moram raditi e, to onda kad mi se ne radi. Dakle, radim to samo kad mi se da, kad mi se e, kad imam volje, vremena, želje, tako da svaka riječ je napisana s nekakvom ljubavlju, jel, jel, ono, u tom trenutku mi se baš to radilo i baš sam želio pisati ili svirati, nije bitno. Tako da, ovaj, ako jednog dana dođe da mi to me prestane veseli, da mi to postane opterećenje, tlaka ili šta god, onda se neću s tim baviti, ali je ono što možete uh, vrlo uskoro očekivati, dakle Karambol je spreman za studio, za drugi album, Croatia Records je izdavač i prvog albuma našeg bila naša najveća izdavačka kuća, evo, tako da, evo, u biti čekamo termin, znači to je sve dogovoreno, stvar je samo kad ćemo to napraviti, a što se tiče književnosti, e, dvije su knjige u planu, ovaj, ove godine, ali nažalost imam takav ugovor da o tom sad ne možemo. Dok god to ne bude definitivno, ali ovaj Dakle, jedna bi trebala biti za mlade, a jedna baš za djecu. I ta druga bi trebala biti nastavak jedne vrlo uspješne knjige do sada. Mm, sad osobno pitanje uspjeh. Što je po vama, evo, kao za glazbenika i, i pisca, evo, uspio sam u životu, sve imam što sam htio. Ah, to je sad ono, ako ćemo gledati stvarnost, hrvatsku stvarnost, onda je uspjeh ono što sam malo prije pričao, dakle kad vas klinci čitaju, kad im se to sviđa, kad dođete i doživite lijepe trenutke, dakle isto vrijedi i za glazbu, financijski trenutno, dakle glazba kojom se mi bavimo, mogli bi mi se baviti nekakvom drugom glazbom pa bi tu bilo puno više financijski, ali nažalost, ne nažalost, na sreću mi se tim nikad nećemo baviti tako isto i ovaj, u književnosti. Dakle, sad se to sve svodi na nekakvu ovaj, eh, na nekakav eh, na nekakvo zadovoljstvo koje eh, imaš povratno jel, od on, za ono što si napravio. Materijalni dio još uvijek ne prati to, ali evo, ja i ovo smatram uspjehom, dakle krenuti pisati ni od čega i postati, ne znam, pisac koji je zastupljen u svim, ne znam, e, preglednicima i tako dalje i tako dalje. Mislim da to je uspjeh i dobiti nekakve nagrade i tako dalje. Isto tako, ne znam, objaviti album, ono, vrtice na nekakvim e, postajama, televizijama. Mislim da to je uspjeh. E, ljudi možda gledaju drugačije megalomanskije, ako je to dobra riječ. E, ja sam s ovim jako zadovoljan i dogod ima djece koje to veseli, ja sam uspio. Svaki umjetnik, bilo glazbenik, e, slikar, pisac, e, nosi neku poruku. Koja poruka Vladimira Bakarića? <laughs> to su, ako ćemo recimo se držati književnosti, poruka je ovaj da djeca trebaju čitati jer čitanjem se puno toga dobija razvija i tako dalje da ne ulazim u onu, onaj dio koji, za koji nisam e, stručan ali ovaj i svakako trebaju pisati i zašto ne jednog dana ako sam ja mogao pis, postati pisac mogu i oni a ovako nekakva životna poruka, jel, ovaj, ne znam, za mene je ono, treba biti čovjek i onda se sve to jednog dana vrati u nekakvom, eh, koliko god vam se čini da neki ljudi koji se ne bave baš nekim stvarima koje su dobre, bolje žive od vas, eh, mislim da se to sve jednog dana svima vrati. Nekom dobro, a nekom loše. Tako da mislim da je najbitnije biti čovjek. Sjajno. Ajde, hvala. Hvala vama. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo na pozornosti. Pratili ste emisiju Književnost u Eteru u kojoj je gostovao dječji književnik, glazbenik i tekstopisac Vinkovčanin Vladimir Bakarić. Emisiju pripremila Lise Mudri, tonski obradio Robert Pavlić. Do novih susreta na valovima Radija Srijem.